Wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilu almujrimin. na ndiyo hivi tunavyozieleza ishara ili ibainike njia ya wakosefu. Allahu akbar, Allahu akbar la Wahadharishe kwa yaliomo katika hii Qur'an wale wanayohofu vitisho vya siku watapowachunga malaika kwa ajili ya hisabu na malipo. Siku ambayo itakuwa haina wa kunusuru wala kuombea ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wahadharishe wajitenge mbali na vinavyomkasirisha Mwenyezi Mungu. Na ewe nabii, usitikie wito wa makafiri waliopanda vichwa, ukawatenga waumini wanyonge wanaomwabudu Mwenyezi Mungu daima wala hawatafuti ila radhi zake wala usivishughulikie vitimbi vya washirikina juu ya hao waumini kwani wewe mbele ya Mwenyezi Mungu huna jukumu juu ya vitendo vyao kama wao wasivyokuwa na jukumu juu ya chochote katika vitendo vyako na ukiwakubalia hawa makafiri kwenye kani na ukawatenga waumini utakuwa miongoni mwa waliodhulumu na kwa majaribio kama haya ambayo ndiyo ada yetu kuyatenda, tukawafanyia mtihani waleta kabar kwa kuwatanguliza wanyonge wawe mbele kusilimu. Wapate kusema wenye kiburi, wanaopinga wakifanya kejeli. Hivyo ni hawa mafakiri ndiyo aliowaneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwetu sote kwa kuwapa hiyo kheri aliyowaahidi Muhammad. Hakika hawa mafakiri wanaijua neema ya Mwenyezi Mungu juu yao kwa kuwapa taufik ya kuifikia imani. Na kwa hivyo wanamshukuru. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua zaidi nani anashukuru fadhila yake na neema yake. Na wakikujia wanaoisadiki Qur'an, waambie kwa kuwaheshimu, Assalamu alaikum, amani juu yenu. Na kubashirieni rehma kunjufu ya Mwenyezi Mungu ambaye amejilazimisha yeye mwenyewe kwa fadhila yake na ambayo inahukumu kuwa yeyote katika nyinyi akitenda ubaya bila ya kuzingatia matokeo yake, kisha akarejea kwa Mwenyezi Mungu naye amejuta, ametubu na akatengeneza amali zake, basi Mwenyezi Mungu atamghufiria, kwani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mkunjufu wa rehma. Na kwa mfano wa bayana hiyo iliyo wazi, tunaweka wazi dalili mbalimbali ipate kudhihiri njia ya haki wanaoipitia waumini na ibainishe njia ya upotovu wanaoipitia makafiri.